แนะนำบทอิบรอฮิมบทอิบราฮิมเป็นบทมักกิยามี 52 องค์การ ที่ประมวลไว้ด้วยเรื่องของการศรัทธาในหลักการใหญ่ ๆ คือการศรัทธาต่อลอต่อสารแห่งการเป็นศาสนาทูต และต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทน ความมุ่งหมายหลักของบทนี้เกือบทั้งหมดจะกล่าวถึงเรื่องของสารและศาสนาทูต การเรียกร้องเชิญชวนของบรรดาศาสนาทูตจะเป็นไปอย่างละเอียด ความหมายของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งสารที่มาจากฟากฟ้า และบรรดาศาสดาทั้งหมดถูกส่งลงมาเพื่อดำรงการศรัทธาและชี้แนะประชาชาติของแต่ละยุค แต่ละสมัย ให้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง และนำมนุษยชาติออกจากความมืดสู่ความสว่าง การเรียกร้องเชิญชวนของพวกเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน บทนี้ยังได้กล่าวถึงสารของดบีมูซาอะลัยฮิสานาเชิญชวนประชาชาติของเขาให้เคารพพักดีต่ออรอและขอบคุณพระองค์โดยยกตัวอย่างของประชาชาติที่ปฏิเสธการเรียกร้อง ของบรรดาศาสนาทูตในอดีตเช่นประชาชาติของดบีนัวประชาชาติของอาร์ตและสมูท ในบทนี้ยังได้กล่าวถึงบรรดาศาสนาทูตกับประชาชาติต่างๆ หลายยุคหลายสมัย และได้กล่าวถึงการโต้แย้งระหว่างกัน ในที่สุดพระองค์ทรงให้พวกอัตธรรม ประสบกับความหายนะบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของวันประโลกสภาพของคนชั่วระดับแนวหน้าได้พบกับบรรดาลูกน้องของพวกเขา และได้กล่าวถึงการสนทนาต่อว่าต่อขานระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง การสนทนาจบลงด้วยการเข้าไปอยู่ในนรกด้วยกันทั้งสองฝ่าย อีกทั้งการประนามของลูกน้องที่มีต่อวันหน้าไม่ได้อำนวยประโยชน์อันใดเลย ในที่สุดทั้งหมดก็จะตกไปอยู่ในนรกยานนำหลังจากนั้นยังได้ยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบ ระหว่างคำพูดที่ดีคือคำพูดที่เกี่ยวข้องกับการศรัทธานั้น เปรียบเทียบเสมือนต้นไม้ที่ดีออกดอกออกผล และการดื้อรั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ที่อับเฉาไม่ออกดอก ออกผล และบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้เห็นถึงชะตากรรมของบรรดาผู้อาธรรม ในวันแห่งการตอบแทน คือวันกิยามะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราฮมด้วยพระนามของลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออลิฟลามรา كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد อัลลิฟลาม รอคำพีที่เราได้ประทานลงมาแก่เจ้า เพื่อให้เจ้านำมนุษย์ออกจากความมืดสู่ความสว่าง ด้วยอนุมัติของพระผู้อิบานของพวกเขา สู่ทางแห่งพระผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ الله الذي له า ا في السماوات وما في ا ل ล ر ض ล و ي ل للكافرين من า ذ ا ب ش ดีดคือทางของลอซึ่งสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน เป็นของพระองค์และความหายนะแห่งการลงโทษอย่างสาหัส จงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد บรรดาผู้พอใจเลือกเอาชีวิตในโลกนี้เหนือวันประโลกจะปิดกั้นทางของอัลลอฮ์และต้องการที่จะให้มันคดเคี้ยว ชนเหล่านี้แหละอยู่ในการหลงทางอย่างไกลลิบ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم และเราไม่ได้ส่งศาสนาทูตคนใดนอกจากด้วยการพูดภาษาเดียวกับกลุ่มชนของเขา เพื่อจะได้ชี้แจงแก่พวกเขาอัลลอฮ์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงทางและทรงชี้ทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชาญาณวลกดอัลสลนามูซาบิอายาตินาอันอัคริจกวมกมิลัลซุลมาติอิลันนูรวะดักกิรฮุมบิอายามิลลาอินนฟีซาลิกลาอายาติลิคุลลิซับบารินชะกูร แต่โดยแน่นอนเราได้ส่งมูซาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราโดยกล่าวว่า จงนำกลุ่มชนของเจ้าออกจากความมืดสู่ความสว่าง และจงเตือนพวกเขาให้นำลึกถึงวันแห่งความโปรดปรานของลอ แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้อดทนผู้ขอบคุณทุกคนวอิดกาลมูซาลิกอมิฮิดกรูนิอมะตัลลอฮิอะลัยกุมอิดอันจาคุมมินอาลฟิรอานยสูมูนคุมสูอัลอาซาบ يسومونكم سوء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 ทรงให้พวกเจ้ารอดพ้นจากวงวานของฟิรูน โดยให้พวกเจ้าลิ้มรสการทรมานอันชั่วชา และฆ่าลูกชายของพวกเจ้า และไว้ชีวิตผู้หญิงของพวกเจ้า และในการนั้นย่อมเป็นการทดสอบอันใหญ่หลวงจาก พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและจงดำลึกถึงขนาดที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้ประกาศว่า หากพวกเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้าและหากพวกเจ้าในรคุณแท้จริงการลงโทษของข้านั้น สาหัสยิ่งอันตุมวะมันฟิลอัรดิจมีอันฟะอินนัลลอฮะละกล ه ยุนฮามีดและมูซาได้กล่าวว่าหาพวกเจ้า และผู้ที่อยู่ในแผ่นดินเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาถ้าจริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงพอเพียงผู้ทรงได้รับการสรรเสริญอย่างแน่นอน ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم ۖ فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب เรื่องราวของบรรดาผู้ที่มาก่อนพวกเจ้า เช่น กลุ่มชนของนัว อาร์ตและสมูท และบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขายังไม่ได้มาถึงพวกเจ้าดอกหรือ ไม่มีผู้ใดรู้เรื่องของพวกเขา นอกจากอัลลอฮ์บรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขา พร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง พวกเขาได้เอามือปิดปากของพวกเขาเอง และกล่าวว่า แท้จริง เราได้ปฏิเสธศรัทธาในสิ่งที่พวกเจ้าถูกส่งมาคืออัลกุรอาน และแท้จริง พวกเราอยู่ในการสงสัยอย่างแน่นอนต่อสิ่งที่พวกเจ้าเรียกร้องเรากล่าวรุสุลฮุอะฟิลลาฮิชักกขนฟาติริสสมาวาติวอัร يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين بدا ساسنا บรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้กล่าวว่า มีการสงสัยในอัลลอฮ์พระผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินกระนั้นหรือ พระองค์ทรงเรียกร้องพวกเจ้าเพื่อจะยกโทษในความผิดของพวกเจ้า และทรงผ่อนผันพวกเจ้าจนกระทั่งถึงวาระที่ถูกกำหนดไว้ พวกเขากล่าวว่า พวกเจ้ามีใช่อื่นใดนอกจากเป็นมนุษย์เยี่ยงเรา พวกเจ้าประสงค์ที่จะกีดกันพวกเราออกจากสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเราเคยเคารพบบูชา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 บรรดาผู้ศรัทธาพึงมอบความไว้วางใจเถิดามลอลานะออิานาบแล้วทำไมเล่าเราจึงไม่มอบความไว้วางใจแด่อัลลอฮ และแน่นอนพระองค์ทรงชี้ทางนำทั้งหลายแก่เรา และเราจะอดทนต่อการที่พวกเจ้าทำร้ายเราและบรรดาผู้มอบความไว้วางใจ จงมอบความไว้วางใจแด่อัลลอฮ์เท่านั้น وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาศาสนาทูตของพวกเขาว่า แน่นอน เราจะขับพวกเจ้าออกจากแผ่นดินของเรา หรือว่าพวกเจ้าจะกลับไปอยู่ในศาสนาของเรา ดังนั้น พระผู้อภิบาลของพวกเขาจะทรงประทานองค์การให้แก่พวกเขาว่า เราจะทำลายพวกอาธรรมอย่างแน่นอน และแน่นอนเราจะให้พวกเจ้าพำนักอยู่ในแผ่นดิน หลังจากพวกเขา นั่น สำหรับผู้ที่กลัวการเผชิญหน้ากับข้า และกลัวสัญญาณการลงโทษของข้า واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد และพวกเขาบรรดาศาสนาทูตขอต่อพระองค์ให้ได้รับชัยชนะ และให้ผู้หญิงพยองที่ดื้อดึงทุกคนประสบกับความพินาศมิวรอิฮิจฮันนัมวยุสกามิมมาอินซดี

เขาจิบมันแต่ไม่อาจกลืนมันได้ และความตายจะมาหาเขาทุกทิศทาง โดยที่เขาก็ไม่ตาย และเบื้องหลังของเขาคือการลงโทษที่รุนแรง مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا ي ق د ر و ม مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد อุปมาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา การงานของพวกเขาอุปมาเหมือนขี้เถ้าเมื่อลมพัดมันไปอย่างแรงเมื่อวันที่มีพายุ โดยที่พวกเขาไม่มีอำนาจในสิ่งที่พวกเขาแสวงหาไว้แต่อย่างใดนั่นคือการหลงทาง ที่ไกลลิบอัลัมตรอันนัลลอฮะอลักัสสมาวาติวัลอัรฎบิลฮักอียะชะยุซฮิบกุมวะยะติบิอลกินจดีดเจ้ามิได้เห็นดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮ์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความจริง หากพระองค์ทรงประสงค์ พระองค์ก็จะทรงให้พวกเจ้าสูญสิ้นไป และจะทรงนำกลุ่มชนรุ่นใหม่มา และในการนั้น ไม่ใช่เป็นการยากแก่อัลลอฮ์ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً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 และชัยตอนได้กล่าวเมื่อการงานได้ถูกตัดสินแล้วว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทรงสัญญากับพวกเจ้า ซึ่งเป็นสัญญาแห่งความจริง และฉันได้สัญญาแก่พวกเจ้า แล้วฉันได้บิดพริ้วพวกเจ้า ฉันไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเจ้า นอกจากฉันได้เรียกร้องพวกเจ้า แล้วพวกเจ้าก็ตอบสนองฉัน ดังนั้น พวกเจ้าอย่าได้ประนามฉัน แต่จงประนามตัวของพวกเจ้าเองเถิด ฉันไม่อาจร้องทุกข์แทนพวกเจ้าได้ และพวกเจ้าก็ไม่อาจจะร้องทุกข์แทนฉันได้ แท้จริง ฉันได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกเจ้าตั้งฉันให้เป็นภาคีต่ออัลลอฮ์แต่ก่อนนี้ แท้จริง บรรดาผู้อาธรรมนั้น

ได้ถูกนำเข้าสวนสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ำหลายสาย ไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง โดยพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลด้วยอนุมัติจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาการกล่าวคำนับทักทายของพวกเขาในนั้นคือสันติอัลัมตรคีฟดรบัลลอฮุมะตลันคลิมะตันตยบะตันคชจรตินตยบะตันอัสลุฮา ث ا ب أصلها ثابت وفرعها في السماء เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่า อัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ด้วยว่า อุปมาคำพูดที่ดีดังอุปมาต้นไม้ที่ดี รากของมันฝังแน่นมั่นคง และกิ่งก้านของมัน ชูขึ้นไปในท้องฟ้าอุคุลฮาคุลฮนบิอิบนรับบิฮา ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ผลของมันจะออกมาทุกกาลเวลา โดยอนุมัติของพระผู้อภิบาลของมัน และลอทรงยกอุทาหรณ์แก่พวกมนุษย์ พื่อพวกเขาจะได้รัำลึก ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار และอุปมาคำพูดที่เลวดังอุปไมยต้นไม้ที่อับเฉาถูกถอนรากออกจากพื้นดิน

เราล่อทรงให้บรรดาผู้อธรรมหลงทาง แล้วล่อทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นะเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าบรรดาผู้เปลี่ยนแปลงความโปรดปรานของอัลลอฮ์เป็นการปฏิเสธศรัทธาและได้นำกลุ่มชนของพวกเขาเข้าสู่ที่พำนักอันหายนะ

และพวกเขาได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เพื่อให้พวกเขาหลงจากทาง พระองค์ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงร่าเริงกันเถิดเพราะแท้จริงทางกลับของพวกเจ้าย่อมไปสู่ไฟนรก قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا ا ل ยุนฟิกูมิมมารซักนาฮุม وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด แก่พวงบ่าวผู้ศรัทธาของข้าว่า ให้พวกเขาปฏิบัติละหมาดและบริจาคสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัย ยังชีพแก่พวกเขาอย่างลับ ๆ และอย่างเปิดเผย ก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึง ซึ่งไม่มีการซื้อขายในวันนั้น และไม่มีการเป็นมิตรใด ๆ อัลลอฮุลลดีขลักัสสมาวาติวัลอัรดวะอันซลมินัสสมาอิมาอันฟะอัครจบิฮิมินัตตมร a ติริซกันลักุม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 พื่อใช้แล่นในทะเล โดยพระบัญชาของพระองค์และทรงให้แม่น้ำทั้งหลายเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้า และพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่พวกเจ้า โดยโคจรเป็นปกติ และทรงให้กลางคืนและกลางวันเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้า และพระองค์ทรงได้ประทานทุกสิ่งแก่พวกเจ้าตามที่พวกเจ้าขอต่อพระองค์ และหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานของอัลลอฮ์และพวกเจ้าก็ไม่อาจจะคำนวณมันได้แท้จริงมนุษย์นั้นเป็นผู้อาธรรมยิ่งเนรคุณยิ่งและจงดำลึกถึงเมื่ออิบราฮีมกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ขอพระองค์ทรงให้เมืองนี้คือมักกะปลอดภัยเถิด และทรงให้ฉันและลูกหลานของฉันพ้นจากการบูชาเจวิตด้วยเถิดโอ้พระผู้อวยบานของฉัน แท้จริงพวกมันได้ทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่หลงทาง ดังนั้นผู้ใดปฏิบัติตามฉันแท้จริงเขาเป็นพวกของฉัน และผู้ใดฝ่าฝืนต่อฉันแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอรับบนาอินนีอัสกันตุมินดุรรียตีบิวาดินไกรดีซรอินอินดะบัยติกัลมุฮัรรัม ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون โอ้พระผู้อวยบานของเรา แท้จริง ฉันได้ให้ลูกหลานของฉัน พำนักอยู่ณที่ราบลุ่มนี้ โดยไม่มีพืชใดๆ ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน อันเป็นเขตหวงห้าม ของพระองค์ โอ้พระผู้อภิบาลของเรา เพื่อให้พวกเขาปฏิบัติละหมาด ขอพระองค์ทรงให้จิตใจจากปวงมนุษย์มุ่งไปยังพวกเขา และทรงประทานปัจจัยอย่างชีพที่เป็นพืชผลแก่พวกเขา หวังว่าพวกเขาจะขอบคุณรับบนาอินนกะตะลมมานุขฟีวมานุอัลิม وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء โอ้พระผู้อภิบาลของเรา แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เราปิดบัง และสิ่งที่เราเปิดเผย ไม่มีสิ่งใดจะซ่อนเร้นไปจากอัลลอฮ์ทั้งในแผ่นดินและในชั้นฟ้า الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ได้ประทาน อิสมาอินและอิสฮากแก่ฉัน ขณะที่ฉันอยู่ในวัยชรา แท้จริง พระผู้อภิบาลของฉัน เป็นผู้ทรงได้ยินการวิงวอนอย่างแน่นอน โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ขอพระองค์ทรงให้ฉันและลูกหลานของฉันเป็นผู้ปฏิบัติละหมาด โอ้ พระผู้อภิบาลของเรา ขอพระองค์ทรงตอบรับการวิงวอนของฉันด้วยเถิด ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب โอ้พระผู้อภิบาลของเรา ขอพระองค์ทรงอภัยโทษแก่ฉัน และแก่บิดามารดาของฉัน และกับบรรดาผู้ศรัทธา ในวันที่การสอบสวนจะมีขึ้น และเจ้าอย่าคิดว่า อัลลอฮ์ทรงละเลย ต่อสิ่งที่พวกอาธรรมปฏิบัติ แท้จริง พระองค์ทรงประวิงเวลาให้พวกเขาจนถึงวันที่สายตาจ้องมองไม่กระพริบ ในวันกิยามะมุฮติอีนมุกนิอีรูอซิฮิมลายรตัดดอิลัยฮิมตรฟุฮุมลลายัรตดดอิ لا ي ر รฟุฮุมวะอัฟอิดะตุฮุมฮาวาพวกเขารีบเร่งเงยศีรษะของพวกเขาขึ้น ในตาของพวกเขาไม่กระพริบ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 และเราจะปฏิบัติตามบรรดาศาสนาทูต และพวกเจ้ามิได้สาบานก่อนนี้ดอกหรือว่า พวกเจ้าจะไม่สูญสลาย